Quin rotllo, perquè avui fa fred i llavors no puc portar escots. Intentarem servir la gent amb altres tècniques que jo. Anem a preguntar avui a la gent sobre el doblatge. Hola, vostè veuria algun polític d'aquí, d'Espanya, fent algun, algun doblatge d'alguna pel·lícula? Sí, jo trobaria molt divertit una pel·lícula on hi haguessin molts polítics eh, doblant a la gent. O aquestes pel·lícules d'herois que sé jo, l'Aznar fent un paper, el Trillo un altre... El Zapatero no el veig gaire, però el Carot Rovira segur que sí. El Fraga, que no no hi ha manera que parla. I tant el Chávez, i tant, i tant que hi veig. Quin paper faria l'Aznar? Oh, l'Aznar no, no, sé, com, no sé, però igual estaria bé fer-li eh, eh, posar-li un paper que no correspongui a la, a la seva imatge pública, no? sinó que seria d'un tio com uh, tímid i poca cosa. Igual això ens faria més gràcia. Gràcies. Un moment, perquè aquí ens hem trobat amb una de les nostres fans del que ve després. Hola, hola, hola a tots. Què ens escolta? Sí, eh, escolto la Natàlia, l'Anaís i el Ferran. Eh, l'Anaís és la millor, sí o no? Sí, la més guapa, de més. Oh, gràcies, va. <laughs> I això que avui no porto escot. Tu què em penses del japonès? Que canten molt malament. És la meva aportació. Quan van als programes de talent, canten molt malament. L'exprimer ministre de Japó eh, vol doblar una pel·lícula d'herois. Què en pensa? Que si ho farà ell mateix, és la meva pregunta, sí? Mm, endavant. Ojalà els nostres, els nostres mandataris també doblessin pel·lícules d'herois. Tu veus, la Gemma Zapatero doblant alguna pel·lícula? Sí, eh, sobretot, com es deia, Catwoman, per exemple? Bernard o Bush, o digues algun. Aznar o Bush serien els dolents, serien Joker, per exemple, massa bo. Crec que Joker és massa, massa bon paper per ells. Gràcies. A tu, adeu. Segueix-nos, eh, fans, segueix. Records a tots. <laughs> Hola, una pregunta per Radio Tiana. Què piensas de los japoneses? Són molt guais, m'agraden moltíssim, són molt macos també. Àlex I, ministre de Japó, vol doblar una pel·lícula d'herois. De, de, de què? De lo? De héroes. Héroes. Eh, héroes. ¿Qué, què penso de...? jo què sé, no sé què pensar, que molt bé. Tu t'imagines algun governador, algun polític fent algun doblatge d'alguna pel·lícula? Bueno, si és molt, si és molt fan, per què no? A mi m'agradaria fer-lo. No sé, t'imagines a Zapatero fent de Jack en Perdidos? Seria molt guai, no? Però raro. Quina pel·lícula t'agradaria doblar? Eh, Revolutionary Road, jo què sé. <laughs> Imita alguna veu d'algun personatge. Ah, que t'has Gràcies, gràcies. Hola, l'exprimer ministre de Japó vol fer un doblatge sobre una quest d'herois. que què en pensa? Una pel·lícula de què? Herois, héroes. Euh, J'ai jamais vu euh, la série Héroes, euh, Hero, euh, Heroes, mais avec l'accent chinois, ça doit être super rigolo. On <laughs> m'a donné jamais vu l'accent, la série Hero, mais... dans tout oui. Merci aussi. Euh, voulez-vous coucher avec moi ce soir Oui, et que ce soir, la si <laughs> vale, es l'únic que entenia em en francès, no entès al del pero es igual, em volia lligar un tío. Gracias. Hola, ¿tú te imaginas a algún político de la casa doblando alguna película? Sí, sí que me imagino, me imagino, no sé, pues, al presidente Zapatero, por ejemplo, haciendo de alguna película infantil así, o no sé, o, o, a Rajoy también, también me lo imagino haciendo alguna película, no sé. A Rajoy, em, hay, pues no sé, alguna de... ¿De qué podría ser? Con el mire usted este tan típico que tiene. También otro infantil, otro infantil. Un otro viejo de app, lo de viejo de app. No sé si yo sí sería muy didáctico, ¿eh? es para ser infantiles. Bueno, no sé yo. Dan, también de cómicos valdría mucho porque dan mucha risa los dos. ¿Zapatero como Mr. Bean quizás? Zapatero como Mr. Bean, sí, ahí acabas de dar en el clavo, sí. Lo que pasa es que no hay mucho que doblar con Mr. Bean. ¿Y a ti te gustaría doblar alguna película? Eh, no me importaría, me gustaría, sí, sería una nueva experiencia, la verdad. ¿Qué película te gustaría? Eh, espera, déjame que piense. Pues Forrest Gump, por ejemplo. A ver, haz una demostración de cómo lo harías. Eh, hola, soy Forrest, Forrest Gump. Mi mamá me dice que la vida es como una caja de bombones. Muchas gracias, aquí tenemos al mismísimo Forest. Gracias. Bueno, aquí m'ha dit un xino que vol parlar. <laughs> Niao, niao, niao, niao. Ja està? <laughs> A veure, espereu que el xino Cudeiro vol imitar el Jackie Chan. 我是成龙，我是 Jack Chan。